Բարև ձեզ, պարոն Ավետիսյան։ Բարև ձեզ։ Ամառվա այս շոքին միշտ էլ ասել եմ ու չեմ հոգնում կրկնելուց, թերևս դժվար է ձեզ այդ հանդիպելը, սակայն այսօր Արցախի ռադիոընկերներին բնականաբար հետաքրքրում է, թե ինչ վիճակում է Բերքահավաքը, արդյոք հաց կունենանք, Իհարկե, Բերքահավաքի արդյունքները այս պայի դրությամբ գոհացուցիչ են։ Ունենք արդեն ավելի քան 117000 տոննա հանձված հատիկ, շուրջ 46000 հեկտարից ունենք 56000 տոննայի սահմաններում ծորեն, 61000 տոննայի սահմաններում գարի եւ 500 տոննա հաճար։ Բերքավակը դեռ շարունակվում է, հնձման ենթակա տարածքներ ունենք ավելի քան 10000 հեկտար։ Միջին բերքատվությունը կազմում է 25.5 ցենտներ, որը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել է շուրջ 1 ցենտներով Սորենը միջին բերքատվությունը կազմել է 27.5, գարո բերքատվությունը 24, հաճարինը 20 ցենտներ հեկտարից։ Նշեմ, որ համախառը բերքի առումով նույն ժամանակահատվածի համեմատ արդեն անցել ենք, նախորդ տարի նույն ժամանակահատվածում ունեցել ենք 115000 տոննա հացահատիկ, այս տարի ինչպես նշեցի արդեն ավելի քան 117000 տոննա, որը արդեն իսկ խոսում է լավ ցուցանիշների մասին։ Կա մշակաբույս, որ արդեն կարելի է ասել, որ ավարտվել է, եւ հատկապես որ մշակաբույսերի բերքահավաքն է այս օրերին ընթանում։ Ինչպես արդեն նշել ենք, ծորեն գարի հաճար ճիշտ է ծորենին նա մոտենում ավարտին, հնձման ենթակա տարածքները կազմում են ավելի քան 26600 հեկտար, հնձել են 25500 հեկտարի սահմանները, ասինք մոտենում է ավարտին, բայց ծորենի դաշտեր դեռ ունենք, ինչպես նաև հաճարն ենք հələ նոր ենք սկսել, ընդամենը հնձել ենք 253 հեկտար հաճար, շուրջ 2000 հեկտար հաճարից։ Բացի այդ ընդանում է նաև հնդկացորենի բերքը հավաքը, հնձմա ենթակա 2188 հեկտարից հնձել ենք շուրջ 780 հեկտարը, ճիշտ է բերքատվության ցուցանիշները հատկանել գոհացուցիչ չեն, ունենք մոտ 620 տոննա բերք, Միջինբերքատվությունը կազմում է շուրջ 8 ցենտներ հեկտարից։ Պարոն Ավետիսյան, ամառը Արցախում միշտ անձրևներով է սկսվում, սակայն կարծես այս տարի շատ ավելի տեղած անձրևը։ Խանգարեց արդյոք βέρքահավաքին։ Չէ, ասի որ խանգարեց, մի քիչ հետաձգեց, ասինքն օրերի առումով, բայց այս պայդրությամբ լայն թափով ընդանում է βέρքահավաքը։ Ընդհանուր դաշտերում ունենք ավելի քան 200 կոմբայն, որոնք ճիշտ աշխատողների քանակը տարբերվում է, բայց ավելի քան 200 հատ կոմբայն Հայաստան ունենք աշխատող դաշտերում։ Ակնակոչվող տեղամասի ֆերմերները դժգոհում են, որ կարկուտը ավելի արագ է կատարել բերքահավաքը ճակերտներում։ Ճիշտ է արդյոք համապատասխանում է իրականությանը։ Ակնայի տարածքում ոչ բոլոր ցանկատարածություններն են դժվել կարկտահարությունից, համապատասխան հանձնաժողովը արդեն իրեն ուսումնասիրությունները կատարել է, բոլոր դժված տարածքները արձանագրվել են եւ ներկայացվել են նախարարություն գյուղատնտեսության հետագա անելիքները արդեն բարձ կլինի։ Հիմա ոչ մի բան այս պայմանության որոշված չի կոնկրետ աջակցության մասով։ Իսկ կարկտարության դեպքեր իհարկե վնասներ եղել են ակնաթաղամասում եւ հացահատիկի ցանկատարածներին է վնաս եղել եւ բանջարբոստանային։ Մեքենատրակտորային կայանների սեփական շնորհման գործընթացը շատ խոսակցության տեղիք տվեց եւ փաստորեն սեփականաշնորվեցին մեքենատրակտորային կայանները օգնես դա ֆերմերներին թե ես եմ տնորենը մեքենատրակտորային կայանի եւ չեմ ուզում ֆերմեր ավետիսյանին տեխնիկա տրամադրել հնձելու համար։ Իհարկե սուբյեկտիվ գործոնները չեն բացառվում, բայց համանդեպս այս պայդրությամբ բողոքներ կամ դժգոհություններ առանձնապես մեզ մոտ չեն արձանագրվել կոնկրետ կոմբայների առումով։ Իմ կարծիքով աշխատանքը ընթանում է ըստ հերթականությամբ արդեն հարթավայրային տարածքներում ավարտված է հիմնականը բերքավակը անցնում են նախալեռնային գոտի։ Ամենահաջողված ցուցանիշը 1 հեկտարից Առանձին հողօգտագործողների մոտ իհարկե եղել են լավ բարձր ցուցանիշներ, այսինքն սկսած 60 ցենտներ հեկտարից մինչև անգամ 70-80 ցենտներ, բայց դա ցավոք հələ որ համատարած բնույթ չի կրում, բայց գնում ենք այդ ուղությամբ եւ արդեն հետագա տարիներին ավելի շատ է լինելու նման ցանկատարածներ։ Պարոն Ավետիսյան, կարելի է βέρքահավաք մեկնաբանել ըստ շրջանների, գիտեմ որ հաճախ եք լինում, մի փոքր խնդրեմ տեղեկատվություն շրջանների մասին։ Ռոմը ըստ շրջանների այս պայդրությամբ 5 շրջանն ընդանում է վերքահավաքը, բացառությամբ Շաումյան եւ Շուշիի շրջանի արավել բարձր ցուցանիշներ գրանցվել են Ասկերանի եւ Քաշաթաղի շրջաններում կոնկրետ ասենք ասկերանի շրջանում ծորենի միջին բերքատվությունը կազմել է 30 ցենտներ հեկտարից, Կաշատաղի շրջանում ելի նույն 30.1 ցենտներ հեկտարից։ Ընդհանուր ասենք շրջանի միջին ցուցանիշներն էլ ասկերանում եւ Կաշատաղում գրեթե նույնն է 27.4, 27.3 ցենտներ հեկտարից։ Եթե փորձեցիք նժարների վրա դնել, ապա այսօրվա արդյունքներով կարելի է ասել, որ այս տարի շատ ավելի գոհացուցիչ կլինեն, եթե փորձենք համեմատել անցյալ տարվա հետ, այո։ Կոնկրետ եթե ասկերանի շրջանը վերցնենք, ապա գրեթե նույն իրավիճակն է, այսինքն նախորդ տարվա համեմատ էլի նույն թվերն են, բայց Քաշաթաղի շրջանում օրինակ անցած տարի նույն ժամանակահատվածում ծորենի միջին բերքատվություն եղել է 24.6 ցենտներ հեկտարի, այս տարի արդեն ինչպես նշեցի 30.1։ Նույնպես նաև գարու բերքատվությունն է Քաշաթաղի շրջանում բարձր նախորդ տարվա ցուցանիշներից։ Պարոն Այդիսյան, իրացման խնդիր կունենա հողագործը։ Չեմ կարծում, որ կա իրացման խնդիր, կոնկրետ այս բայի դրությամբ մթերումը իրականացում է ինչպես ալարաղացներում, այնպես էլ գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի ենթակայության տակ գտնվող պայեսներում, կախված Սորենի որակից կոնկրետ սոսնձանյութի տոկոսային արդեն քանակից համապատասխան արդեն վճարումները ցորենի գինը ձևավորվում է սոսնձանյութի տոկոսի արկայությունից ինչքան բարձր է սոսնձանյութի տոկոսը տվյալ հատիկում այնքան բարձր է նաև 1 կիլոգրամի արժեքը իսկ այն ծորենները որը չի համապատասխանում հացաթխման որակներին հիմնադրամի կողմից մթերվում է 100 դրամով, իսկ ալարաղացները արդեն բարձր կին են առաջարկում 110-120 դրամ։ Իդեպ, որքան ինձ հայտնի է որոշողագործներ հատուկ սերմացու են բերել Ռուսաստանից, եւ կարծում եմ չի գոհացրել նրանց այդ սերմի տեսակը։ Մեզ մոտ կա տեղեկություններ, որ որոշ հողօգտագործողներ բերել են սերմը Ռուսաստանից, բայց այս բայդրությամբ դեռ վերլուծություններ չեն կատարել եւ հետագայում արդեն ավելի կոնկրետ կիմանանք արդյոք տվել է թե չի տվել։ Մոտովրապես երբ կարող եք հանդիպել դուք Արցախի հանրային ռադիոյի գողական էսքիզներ հաղորդաշարի հետ, որպեսզի ընդհանուր ամփոփագիր ներկայացնեք։ Եթե եղանակային պայմանները չխոչընդոտեն, երևի ամենաուշ 10 օրումը հիմնական դերքավակի աշխատանքները կավարտվեն կարող ամանան ասենք որոշ բարձր լեռնային ասենք գոտիներում ցանկատարածներ, բայց հիմնականը կավարտենք, քանի որ օրական կտրվածքով հնձված տարածները դրա մասին են խոսում։ Որքան ինձ հայտնի է, միշտ էլ հակահարդային աշխատանքները նախաբերքահավաքի օրերին շատ ավելի, այսպես ասած, արտակարգ ձևով են կատարում։ Իսկ այս տարի կարծես շատ ավելի ընդգծվեց հակահրդեհային աշխատանքներ։ Ինչպես նաև նախորդ տարում, այս տարի նույնպես նույն միջոցառումները իրականացվել են, այսինքն երկու փուլով, առաջի փուլով հերբիցիդները ուսրեսկել են ցանկակից եւ ճանապարհի եզրերի տարածները եւ դաշտամիջյան ճանապարհի եզրերը ստեղծելով հատուկ պաշտպանիչ գոտիներ։ Դրանից հետո իրականացվել են արդեն հերկի աշխատանքներ, նելեհակահրդեհային պաշտպան ցուցանիշ գոտիներ է ստեղծվել, բացի դրանից նաև շրջաններում սահմանվել է հերթապահություն շուրջօրյա, շուրջօրյա հերթապահությունը սահմանվել նաև արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը եւ այս պայդրությամբ հրդեհված տարածքներ կարելի ասած ճունենք բացառությամբ շուրջ 10 հեկտարի, որը Մարտոնի շրջանում է եղել։ Դրա պատճառն էլ, ինչքան ես գիտեմ, ընդհանուր համատարած հրդեհների պատճառ չի եղել, այլ յուղտեխնիկայի անսարք վիճակից է այդ հրդե հա- առաջացել։ Շատ բարի եւ վերջին հարցս, ասում եմ որտեղ հաց այնտեղ կաց, այսինքն հաց կունենանք Արցախում եւ կապրենք այստեղ, այո։ Անշուշտ։ Thank you.